Jimat menyapa Anda. Jimat sajian malam Jumat menguak tabir-tabir misteri. Jimatres-jimatres dimanapun Anda berada. Malam ini adalah malam Jumat Kliwon. Malam yang disesaki dengan aroma mistis dan berjuta-juta misteri. Saya Ki Banu Asmoro. Jimatres, Jimatres, dimanapun Anda berada. Anda yang punya cerita-cerita misteri. Kirimkan saja cerita misteri Anda ke radio Istana FM. Baik diketik atau ditulis tangan di Jalan Mungin City 126 Bojonegoro atau email di banu underscore istana at yahoo.co.id atau bisa inbox di Facebook Ki Banu Asmoro. Dan bagi jimatres-jimatres semua yang ingin menyapa jimatres-jimatres yang lain, Anda bisa langsung masuk di grup Jimatres Istana FM atau inbox Ki Banu Asmoro. Malam ini malam Jumat Kliwon. Terima kasih untuk seluruh jimatres-jimatres malam hari ini yang sudah absen bersama saya Kibanu Asmoro. Kembali tim Jimat punya cerita dengan judul Sawah Kelinting dikirimkan Ferry Kepoh Baru Pejo. alami pas ai mari riyo taun 2013 biasa bocah nom-noman nek mari riyo mesti paceklik sakelingku kedadian iki tak lakoni dino malam jemah pon wektu kuwi aku karo kanca-kancaku sebut wae emping bakri kacung roi ngumpul nek omahe bakri biasane yo ning warung soal dino iku padha gak duwe-duwe gawe ning warung Banjur Bakri miwiti omongan. Timbangane gak duwe dhuwit, gawene warung AYU golek-golek ning sawah ae. Saiki lho malam jemah, apa gak bayar kuwi? Ayo timbange gak duwe rokok. Peng peng. Ayo, kok kowe iki ya ora giablek dhuwit ta? Wis nek ngono ayo. Jam 10 bengi aku budal menyang sawah karo kanca-kancaku. Lage ai budal aku wis diadhang ula sing gedene sak Aku takon karo kanca-kancaku, "Ula apa iki kok dirik-dirik?" Jarine kancaku ya ula weling. "Ki ngono ula weling," jarine mbahku, "bakal enek ciloko sing ngenteni awak dhewe lho." "Apa we? Ora sarno-reno." Ayus nang ayo. Diterusno ngene laku Sak wisi tekan sawah sing diarani sawah klinting bakri nemokno tanduran lombok sing siap panen. Sepuntan wae aku banjur omong. Jare kene, jare ne wong nang sawah klinting ki akeh demite. Ah, sak iki ate omongan ngono ki. Wong-wong ngono ki medeni wong. Akeh jari wis mbok ndel. Ya wis, lah ayo dirombak nek no. mari ngono ora kesuwen meneh aku lan kanca-kanca rombak lombok kuwi Lage ae setengah sak sembako aku wis dikagetno suarane wong watuk ning cedhake wit bajangan ini wong watuk apa wae wong iki sesat kakas dadi putih jare karet wis gedhe kae yo jakane nek menawa nek bareng halusih ora pati suwe ujug-ujug ana suarane wong watuk meneh karo ambekane Kos-kosan. juraku aku meneng wae karo celingak-celinguk gulai teko ngendi suarane mangiku. Terus aku melingak mendhuwur. Masih wit bajangan kuwi. Dilalah nek duri wit kuwi ana wong gedhe dhuwur ireng. Matane abang branang karo nyekel rokok. kaget kura karu-karuan. Kape melayu ga iso melayu kape mengok-mengok gak metu suaraku. Awak kurasane koyo setengah mati gak iso diapa-apane. Ora suwe setan mau ilang karpe dewi. Lego rasane atiku sakti setan mau ilang. Banjur aku marani konco-koncoku tak jak mulih. Seto, urung pekilo sake. Ayo mulah. Gimana gendruwo aku berdibitan gendruwo. Gendruwo. Mirip bajangan kae lho. Nek tak mau to, aja mutar kono. Yo yo tak kira mau yo guyon. Ya wis lah yuk mulai ayo. Sasa diparani jak mulai. Lagek ayaku tekan sawah tengah aku karo kanca-kancaku dideni setan ndas tok karo guyang guyu ngadang dalanku mulih. karo koncoku mlayu sak banter-banteri ben cepet teko omah. Sakwise tekan omahe Bakri banjur aku ngomong. Setan opo mangkok ndas tok? Ngono ndas pringis. Embuh. mbuh. mbok jak munah ku kapok moh nyolong lombok. Lagi ae penak-penakan bubuk ning bayangan arep ngomahe Bakri. Lah kok kanca-kanca dikagetno swara sing teko ngisor bayangan sing tak jandomi, mak gedhebu gelundung. Roy kon nganguk ning ngisor timbangane penasaran. Swara apa kuwi kok kaya mangkono swarane? Sakwise nganguk ning ngisor panggon cangkruk, Roy banjur bengok-bengok karo ngomong yen kuwi ndas primis. aku melayu sak konco-konco mlebu ning omahe Bakri banjur padha turu omahe Bakri mergo rawane mulih iki cerita teko aku sing kait sak iki gak iso nglalekno bersama tim jimat